etxe mandoka. E, e, Zer nahiako, etxe ala mando. Ez bata ez bestia, nik etxe mandoka. machine Tsumandokalat egunko kumitekin haiko giela honan beste gaizan joratzen Charles Bidegen haiko saiku abil bistatik eraiteko mane ezberdinetaz solas egiten geho junen gia euskal kantagintzaen joratzea gotzon barrean diaranekin ementzio etxaniz deitzen zen apeskupi batez solas eginen deiku euskal kantagintza modernoaren sortzaile eta baita e, Gabriel Arestiz solas eginen deiku Carmen Diez mintegiekin, ama Euskal herrian, Notre Mère Patrie nazioak amaen izenpian nulaz ote agertzen ahaldien. Hatze gabe, Juzef Karikaber jinen zaikula erant Hasgitin! Egun abokatia! Ez prefosta jauntsi beltzez duan hua, baizik eta arrakasta handiz kontsumitzen dugun jakia. Gue osagariai ekarpen egile dela ezinuka, potazio, mineral, vitamina, gizen huna, ez du bertute eskazik. Be bertutez gain, hego amiketako estatu sumaiten bizi baldintzake, robetzen dutu emeki emeki, mundiaen barna hedatu delakoz produktu hunen arrakasta. Estatu batuak, Japonia, ala Europa jakihunen charmetaz, geoago eta habo erakarria gia, guakamol gizan, ala intzalada batetan nurk estu abokatu hau gozatu. Aste ostial bat dien bezala, abokatiake beana badu kontsumo galtua geoago eta handiago, presioak geoago eta guago jundia azken hamabost urtetan. Gentia jente denez, errebeniuak handitzen dien henian, ekoizpenak handitzen haidia. Peru, Chile eta Mexikako oihanak gira horrez hersatzen hasten dia lantai huni leku zabal baten eskentzeko. Nur nahik badaki lantai batek hurbe harra badiala handitzeko eta abokatia bereziki hur sale dugu jakin hiu abokatu buen sohiasteko mila butila hur behar eta lantaientako jabili hura ez dela habo jenten behar eta juiten. Eta Txilen, bestiak beste, protestake karikan agertzen aideela arenkua haudela eta. Hortzaz gain, abokatu lantazaliak, sulfatoza, egarle trebeiak dia, bestetan bezala, hebene. Betik ondoioekin, hur pütsu eta erreka kutsaduak produkto fitosanitarioen negarpenain ondoioz, hatsan hartzeko nekeziak eta gibeleko eitarzunak geuago eta arenkua gari dia aipatu hiu estadu hoietan. Arenkua hoik askiezparia, mafiake behesudura agertu du merkatu hortan, droga trafikoa beno arisku gutiago eta bardin ere benio gizzen promesa ekarle ekoizlei raket egiten aidea mafiako hoik amen egitiai uko egiten dienak bahituik dia, eta ezpatie galtegina pakatzen lepua mustuik zaie, eta haien buia ususia familien bortaitzinetan agertzen da holasek turk lurian pausatuk. Hots, guezentarte berekoi egocentrikoak untsa izate eta osagarria zaintza goguan, ohartu gabe aida bestenun bait ezin beste baten sortzen. Erantzaharrak zaharrak dion bezala, Petje Bilaiz eta Piera Besti. Charles Videgain, qui se sise? Qui se Qui se Egun, eh, uh, eh, uh, eh, hitzesitzen, zoofilia eta skatologia ustartuko dutugula. Horrein hoia eh, hamasei urte zbeko behar zala erde bekatuik. Geografia, norbeit urrun bizi balin bada. E, e, Arden boran, bai honan erreten dinuen piso zen bizi zela. Hai piso zela. Goetako piso zen mundurko azkena. Ah. Ez da hain urrun. Ba, Edo munean, urrun zen goetako. Eta... Pistoz landesetan jago? Haba, ah, landesetan ez da. Eta gen, norbera, beti hautatzen dugu leku bat. Pimbo, baziren hola. Pimbuz ebai. Pimbuz, trefuilezoa. Bena, pimbuz egazko herri bada? Pimbo bada, landesetan. Pimbuz ez darit. Bon. Trefuilezoa ere bada. Bon. Erdara, estuaraz, anitzetan erreten dinuen, sakurraren ipur dira. Frantsesez, Francesez, odialbo vover. Vover zen gaztelu bat, zen nun, ematen zuen bise bat urruntzela. Oren, zaturgaren ipurdi da, biztan da, sibotarrez ere egiten da gauza bera, hon uzti. Bai. Abil hon uzti lan. Ba, orduan, ez da polit, baina erraiten da. Baina badia beste mintzatzeko manerat. Zer elegantago? Uh, bo, aipatzen baita aizea, pikoak, popa, lekua, debroa, ifernoa, lakuntza eta akamarre. Ah, bai. <laughs> orduan aizea erreten da eman ezan uh, eh, aizen erzera hail, haila aizen Hori bezeki bizkaieraz eta urgun, uh, eh, tadi aizea erzera. Bon. den aize zerratik, aize, do barneko aizea, puzkerra ez dakit. Gero, bestalian ere anitzetan erreten dute, zoaz pikutara. Pikoak gure fruta da, eh? Hori anitzetan erreten da. Behar bada, lotua da sorlinarekin. Zentako? Sorlina, eh, etxe baten anitzinean pasatzen balin bat zen, eta pentsatzen balin bat juren sorlina zela, eiten duen puiez, eta eskua hola diarriz pikoak. Hoiztu kiziarri radiofioniko, eh? Bai, egiten jan gestua. Bai, bai eh, eh, telebistan emanen dute. Eh? zea da, zea, eh, behatza, ehi e, lodia, beste bien artian ah, tinkatuik? Puyez. Ah, puyez? Bai, puyez egiten zen. Ora, ez tezan deuselin, xorlin horret eta pikoa da eno edo beste zerbait. Jo horretan da ere antzu, hail porru landatzera. Ah, bai. herrakatzea. Edo, haipatu nuen antzaren ferratzera. Bon. Jo, haipo patik akzera hori ondarrun eta biziki polit, baina ez da arras bakarrik uh, urrun Eh? Hoi, eh, popa, hoi, txas mundian gutuk ez? Ba, ba, bada popa eta bada branka entzinean, apruela popa. Jo, bestalian ere erreten dute, hori lekutan zerot, lekutan du biziki urrun. Zeru erreten. Eh? Eh, Gero erraiten dena hatik eben, menestik berzentzia lekutu hadi. Alde ginezak ebentik, leki hau Ba, ba, lekutu hadi, baina lekutan dut urrun, edo... Eh, Galeiten diosu norbaiti zerbait eta rapusia maten duzu eta guztiz, guztiz oker, ah, lekutan izan. Eh, eh, eh, erdaraz, ez bat ere gaian. No. Gero bada infernoa, behaz, soaz infernura, bos garen infernura, ezen dako, eta infernoa ipatzen maile maa, soaz debrietarat. Nuntik elkiuduk bos garen infernu hoi hik? Bestalian erreten badituzte mintzatzeko manera espainolez, biziki itxusiak, bosgarren, zazpigarren, baina beste itxusi batzu botatzen dute, ematen dute, giletik. Dante jakurri diki ebalin eh, ba? Bai, eh, ez dut uste. Gero, nunbait eh, lakuntza, hai lakuntzara, ez da egitzagratik, Nafarroko herria baita, eta lekeition omen <coughs> erreten dute hail Kalipurniara, Kaliforniara. Kalipurniara. Kalipurnia, zelan F ez baitute erran nahi, e, erran behar. Ah. F, hipernu eta Kalipurnia. Ah, bai, ja, bai, ja, bai. Eta behaz, e, eh, Siberuarekin, ora, behituzu, hain zinden eta hona, sakura, ez dakit zergatik, et erreten baitute, erreten baituzie habilua akamarrerat eta hat. Akamarre ez dugu, kadera, kadera egiten tuzte, ez da zergatik, ez da hain urgun, pizoz bezala, baina iduri lute baietz. Guñez garai batetan egin hurren zikia. Ta eskolegetik tampo lehen Oiet ziren mintzatzeko manerat ez denar politar baina hain zuten dira. Eta beraz erabiltzen aldira. 宇宙ママのどか宇宙ママのどか宇宙ママのどか石狩いイラや石狩いわちイラ狩いわちや石イラわちや Charles Bidegenek akamaren behea eta nurtakit nuak te igorik, ebe nike nuapai te igoriko zuti eto hai donostiat, donostiko Bukowski ostatialat hain txusen, zentako arren, han muzika joiten jauntsi din talde baten gana beigu atza, koban gipuzkoako talde bada ge, mastiak gehien dielaik talde hortan, eta emanen daikien kantoia Bukowski ostatio hortan txusen ingrabatuik beraz, señorita baten edo, señorita bat akelare batian deitzen da eta ondotik Carmen Diez Mintegi antropologoan ganat junen gitzaitziela. Arte hortan, koban. Eh, ordin senyorita baten, senyorita bat akelare batian, Bukovski ostatian grabatuk, eta be, beste gabe bagutza itzila, Carmen Diez Mintegien ganat, ama uskal herria, la mer ama nazioak be sorbaldan iamaiten, nulas ote Carmen Diez Mintegiekin. oh Euskal Herrian eta, e, bueno, ez Euskal Herrian bakarrik, baina ama, ama lura, ama eh, nazioa, patria, ama. Hori, zertako emaiten zaio em, e, ama emakume paper hori hain importanta den gauza bati? Bai, gu elkarketa horretan landu gendun boterea, landu gendu nazionalismoa, landu gendun komportamendua, eguneroko bizitza, aldaketak eta alako gauzak ez. Mm, nazionalismoari buruz oso oso interesantea da kapitulo hori, oso gaur egun ere. Eh, ira. Ama dela konjena? Ah, bai, bai, ama, ama, ama, ama eh, eh, bihurtzen da emakumea ba, ere duna guzia. Eta beraien, bera, hori Eh, hori lehen ba, matriarkatoa esaten genuen bezala ez da gertatzen hemen bakarrik. Mm-hmm. Gizarte orokorrean emakumea hartzen da, mm-hmm. ba eredua eta beraien... Frantzez ez da esaten, la mère patrie. La, la mère patrie, edo gaur egun ikusten ari gera arabear munduan, ze gertatzen ari da. Ze aldaketak izaten ari da, eta nola emakumearen gorputza da zentroa nun mm, herri ba, herri batek jartzen du bere izaera Ez? emakumea joan behar daz e, eh, ba, ba, e, pañolo edo, bueno, sa, edo, edo edo, edo lako gauzakin hori ere da ba, beti gertatzen da ben nazionalismo bai zarra izan nahi dut, zara ama lurra eta emakumean jartzen zuen bere izaera, emakumea izan behar da, la salvadora, la bai, nagusia. Eta baino, baino abertzalismo berrian ere, eta sortu zanean, Ah, badago oso momentu oso polita, ez, hasieran bai, e, eh, asaltzen ziren bere eskri, eskrituan eda bere idatxitan emakumearen aldaketak eta feminismotik hartuta zerbait, eta gero hori desagertu zen segituan kendu zuten badaude dokumentua eta hortaz landu gendun nahiko mm. ez eta hori karo zeharrazka eta zer suposatzen da emakumentzat ez zeren da askatasunaren privazioa, mm. ez? Bete behar dezulako. Zer, e, nola ezbait, e, beste batekin posatzen dio nola izan behar duen? Nola izan behar da, ez? Eta izan behar zea, ama ona, hemen e, baloreari buruz e, egin gendunean ikerketa, ez etena, e, ona, garbia, eta lan eta langilea. Hori zenan lehenengo hiru gauzak ez, beste gauzak ez, eta mm. mila gauza jarri gendun, mm. Baina bai, berai emakume propioa okeratzen zuten, eta bere emakumeak esaten zuten bere, besteek nola ikusi zuten bere burua, ere alako. Ama, ez, eh, on, ama ona, garbia, osea, hemengo emakume beti izan da garbiketak eta eta eta eta gero langilea, bai, ez. Bai. Ama Virgina modernua. Ama Virgina modernua. Ama Virgina neko modernua da, ez, pensa, eh? eh. Mito haiek ere, Elisan eh, oso berando atrea, eta justo, eh, ba, tesika eta eh, oso lan politak horretaz, eta sortu zen emeretzi mendean, Immaculada Concepción eta lako gauza, feminismo justo azaldu zanean, eta beti emakumeak e, feminismo eta aurrera eramaten dutenean eh, bere bere mm, gauzak eta aurrera eta ateratzen dira alako mitoak, ez? Mm Mito eh? Mhm. ama, e, claro. Freno bat ezarteko bezala. Freno bai, bai eta eta gainea, claro, e, Mendebaldean E, gure oraindik daukagun gizartea, ez dakigun orain noiz arte, baina oraindik daukagun gizartea, Mm, amaren paperaren inguruan sortzen da, burgesa emakumea inguruan. Mm. Eta burges emakume hori eredua oso garbi dago etxean egon behar dela, ama izan behar dela, zaindu behar dela zenarra, eta etxea garbitu eta hori dirudunak baukiko dute langileak eta laguntza mateko beste emakumeak eredu hori hartzen dute eta ba, etxean daude eta bere bere sama guztia bere gainean e, sortzen dira, ez? Baina hori da kurioso bai. E, edo herri berri bat e, eh, azten danean nazionalismoaren munduan edo aldaketa daudenean edo feminismo azten danean aurrera ematen eh, emakumearen ba, ba, desioak eta hori sortzen dira alako mitoak, ez? Mm -hmm. Ematen da, esalbu espen bat badela, ez tekit kurdistanen, ez dakitegi ala den? Bai, kurdistanen, claro, gaur egun emakumeak ikusten ari gera, ez? E, bat, ba, daudela batitzen eta hori. Baina hori, ino ez da beti gertatu. Emakumeak ez dira egon beti lehenengo amaian eta anlerroan bataiatzen. Nik uste baietz. Gero beste beste gauza da nor kontatu du historia eta nola kontatu dute eta zizkuratu. Baina ikusten ari gara ondarrebian hainbeste hainbeste estilo, ez, eh, balardekin eta hori, emakumeak amasei garren mendeanan egon ziren. Ba, ba, ba ez bakarrik e, ematen, esan ziren ba, greba egiten, eta ba, bakarru ba, bat este borroka egiten, ez? Ordun, bueno, nik ez dakit noraino gaur egun posibilitate dugun ikusteko eh, makume nola doden lehenengo, mai, lehenengo eh, filanan, ba nik uste beste batzuetan ere emakumeak egon direla, ez? Mm, emakume mm. batzuk edo ez dakite, eh, hori da nere ideia, eh? eta gutxi dakigula, batxuetan sortzen dan, ba, ba hori historia txiki bat, nun emakumea bataiatu dute, egon dira, eta ez dakigu gehiago lan asko dagolako oraindik ateratzeko emakumen papera historian zehar, mm e, Carmen Diezmintegi esan duzu emakumen gana juntzin dela, eta zuek kanpoko begirada batekin ikusi eh, Euskal, emakume, baserritar, urbano eta arantzalen papera edo kokapena nolakoa zen. Baina zuekin hitz egiten zuten emakume hoiek, zer zuten beretaz kontzientzia bezala? Nola ikusten zuten beraien burua? Mm, ba, denetatik, ez, ikusi gendun, batzuk oso konstienta ziren, bere, be, geizki zeudela. beste batzuk ez, E, mm, gero kontra esanak ere ba zeuden, eta hori beti ikerketa egiten desunean eta teknika desberdinak erabiltzen desunean garbi ikusten da zu galdetzen baldi oso emakume bati bere bekotean edo bizi bada, zer da garrantzitsuena, esan edo elkarrizketa eta tal, gero E, beste teknika batetik e, ikusten badizu, igual hori ez dago, ez e, da, bere, bere utxunea da, edo ez daukan gauza bat. Eta ikusi egin ba hori ez oso garbi, irian bizi diren eta etxeko, etxeko emakumeak, Ba, bere, oso kosientea ziren bere, situazioa ez ona, ez? baserri munduan denetatik zegoen. Ema, edadeko emakumeak, ba bueno, ondo, bere buruarekin ikuste dut ondo sentitzen zirela, gazteak ez. Eta e, ba, baserriko emakume gazteak aspaldia, dekada batzu, alde egin dute baserritik. Me, dira baserritik alde egin dutela. Orduan, hori ordorio bat atera behar dugu, ez? Matriarkatu hori ezan oso oso atsegina beraientzat ziren emakumeak esan dira baseretik alde egin dutela. baseretik Baserritik. Gizonek baino gehiago. Bai, bai, bai, bai. Ba, bai emakumea dira. Eta badago hori guk ere ikusi duen baina badaude bestik erketak ere, handa hola koska ez. Baserri munduan oso horre da, gainea mm, normalean badakizue mm, gizon bak gelditzen dela gizona baldin badaude, eh, gizon gelditzen zela baserrikin, orduan kanpoko emakume bat ekarri behar zun, eskontzeko, eta emakume hori beti ba, esan beretzea. Ez? Ordun emakumeak dira gaztetan alde egin dutela. Edo soberan soberan zeudelako, edo bere erabakia izan dalako. Alde egin dute. Bai, bai hemen Euskal Herria, Nafarro, go, Nafarro goien ere berdin gertatu da egin dugu bestik erketak, eta hori gertatu bakumeak eh, alde egin dute edo gel, eta gelditu direnak ez dute eskundu nahi. <laughs> Osea hori bai ikusten san oso garbi. Arantzale munduan esan genuen bezala beste bueno Best, desberdina izan da, gaur egun ja ez, desberdina, aldatu da, asko gure gizartea, ez. Bai. Baina, laro urtean, Ola, aroi urtetan, oraindi aintzinako gauzak ere gelditzen ziren, ez? Mm -hmm. Oso emakume gutxe, esan, den, esan dudan bezala, kanpoan egiten zuten lan, baserria hori, gelditzen ziren emakumea, ba, zerriko munduan bizi ziren, baina emakume pila alde egiten zuten, eta ba, rantxale munduan, ba, bueno, aldatu dira asko ere, zeren, mm-hmm. ba, ba desberdin, desberdina da gaur egun, ez ba, ba, gelditzen dira txoko batzuk eta hori, mm. baina bueno. Orduan, baino garai hartan bai ikusi egin duen oraindik Euskalherria antzinako Euskalherria, ez? Yeah. aldatzen ari zen. Erraiten zinuen eta gara haietan eh, galte egiten zela edo eskatzen emakumeari garbia, langilea eta ez dakit... Ah, eta... ama ona. Ama ona. Bai. Eh, bueno, gauza asko da, baina gaur eskatzen zaio errakargaria, seksia, ez ludiegi, ez mehegi, izatea, lehen etzen nolako erik eskatzen. Ez, ez, ez, ez. Orduan, okertu da, nun Ba, alde batetik, bai. Da, bai, jartzen badegu balantzan, ez? Zeu eskatzen zaio, e, zaigu, ego esarteak eta guringunok onguruko jendea, ba, bai, beste balantzan badaude nik uste eta aukera gehiago, ez? Mhm. E, aukera gehiago esan nahi dut eredu desberdina daudelako. Garai hartan oso eredu gutxi zeuden emakumentzako eta gaur egun eredu gehiago daude eta posibilea dugu aukeratzeko. Nik uste dut hori naiz eta murriztu izan, eh? aukerak eta aukerak eta hori, nik ez dut esaten oso libre garela eta askatasun osoan ez gara bizi aukeratzeko, Baina. Hortan gizonak ere ezkira. Ez, ez, ezke hortaz gabiltza. Asko, ikarketa hau, hasi ginenetik, orain arte, asko ikasi dugu, ez? Gara hartan ez egon genero adibidez e, buruz egiten ez genekien zer zen. Mm. E, hasi, ginenean e, kategoria zen mujer, emakumea. Eta gero konturatu gara hori ez dala existetzen. Utsienez emakumeak eta emukumeo gerala. Eta gero ja sortu zen, bizkate horreragoa, genero, e, osea, ikusteko beste ikuspegi bat aldatu zen. Zeren, e, eh, laro gehia darte iaia pensatzen gendun biologia egiten gaitu, la, naiz eta ka, esaten genuen Simone de Beauvoir esan zun, e, mujer ez, makumea ez da ez da jaiotzen eh, egiten. Baizik eta fabrikatzen. Fabrikatzen, ez? Baina, jaia, boguarrek esan zuena, laro gehi urtetan bukaeran, nik uste de, laro gehi amarkadarte, dolu gehi tamara amarkadarte, ez un oso, ez, ez geneien, ez genekien, zer suposatzen zen hori, ez? Mhm. Eta genero hasi ginenean ikusten zer suposatzen hori eta biologiaren kontra nola hasi behar ginen ikusten beste ikuspegitik han ikuste dut aldatu ziren gauzak e, ikerketarako basearo ez e, ikusi gendu hori zer zer suposatzen zen eraikitzea Itxuman, itxuman doka, itxuman itxuman doka, itxuman Jusef Karikaber etxebarnek behala jamanen gutiala erantzaharen misteioetat egun ze aipatuko deikun ebe olio kampun erulik beno habo undatzik ez diana hoi zeoteran ahidin nahi deiku mena hebentik eta orduta ahaide txobat bardin sentako ez glaukoma taldia aipatu kalima kantoia ekin sentako arren kantoe hau ba Carmen diez minte giek nula spait gizon eta emazte izateko eredu e berri zumaiteta edo ez berdin zumaiteta klise edo kanon eskampo kumitatzen beitu, beigutu eta kantoe Ibaiuneke beitio ze guapo zauden be zihaun sien, hoi asumitzen duzulaik glaukoma kalima. Zer guapa zauden larratxa menta zer da elegantea Zenek esan behar dizu guain itxusia zehala Zenek marraztu digu kuadrantea Zein da erotuta, zein da kabala ziklo bat da errealitatea gizonen bizio bat dena jara jartzea Norbean zakorma bat da normalitatea Baina nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare Etzea lako hartalde ontako zifra bat Etzea sartzen trajen, gezurren saren Eroitzei emakina bat, goitik datorren papilla jaten Beldurren aurren, eldu makila eta guazen Pareta mila dauzkeuta gure paren Eta erresa ez da karetak enduta zaudenen bai, ez dakizu ze sexi zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. zure matasun modelo barbi bat zan Dao genero genitaletan Egitura mentala da bersartze zaigun gaztan An, an, an, an, an, an, an. Horregatik jartze gaitu edietan Da danak die barbitak entelebizta talizkarietan Zaitez du nauran begietan Disneyen maitasunaren fabula ipuñonera asieran Nortasunen banaketan Zubo manetan iman bakoitza bereziegan Nere ziketan dauden urrezko esietan Zure tiketak dauzken gezurrariketak Gaire du bezala eukiditeun figura legala Pornografia izan da gure ziketa sexuala Etero arau honen aizkorakaren espala Hau ez da gizarte naturala Da ez du izan nahi Kapitalai alaxeko menizaio Dominazio sistema bereizketan jaio da Testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago Gizonezko bezela bezela gure zegoa pozauden mozorroi gabe tartaldek esan dezala be zegoa pasauden horren lotxa gabe estereotipo danak hausten zegoa pozauden mundu hau aldatzen zure rola zalantzan jartzen zegoa pozauden zegoa pasauden zegoa pozauden mozorroi gabe kartaldek esan dezala be zegoa pasauden Moderno txarra bez, erotiko danak hausten Ez egua pozauden, mundu hau aldatzen Zure rola zalantzak hartzen Ez egua pozauden, ez pasauden eta ze guapo eta guapa gien denak norma zaharkituen gaintitzen bagabiltzalaik eta ez dakit norma zaharra gaintitzen dutinez mena Josef Etxe Barne karikaber behala jinen zaikula azteko erantzaharaikin Jusef Karikaber etxe barne rantzaharrak eh, eta hoi, eni amak usu erraiten zita da, erran hoi kipin intzalaik. <laughs> Mentu zara zuzia, ba, ben, hoi hoek entzun diak, be, eh? <laughs> ba, geik, nunbait, sobea behante gonik eta e, nik entzun diat, ene amaini be, besen harrantako erraiten, e, merkatzale joan eta ez ondatzik badak, iten hoi eta hoiko, hikementuz sentzu hontan entzun ez? Nik zian eta e, barreat nintzalakoz, badakik gaisa bat güne har eta beste nun utz eta... Bai, bai, bai, ber gaisa duk, eh? ba, ba, bai, eh? bai, ba, bai, sentzu hoi eba bai, bai, bai. Gio, berdiak eran, eran azuin den? Horrek ez dik olio kampune rülipen abondatzik. bon datzik. bon... Ez dila kontutan ahazten dila, eta etziokidui e, balio den gaiza bat egiten dihil edo. Zentan, normalki oluak jabian berbe luke errun eta ez nuna kampun? Bai, bena kalakuke. okalakuke. Bena rautzi gordatzen bitutie. Ha, ah, bai. Na, gio berdu beletik debria ikusten duk, arrautzen bai, ezin bai, dienez. Bai, eta gio atzamaiten duk, zumaitaldiz, txitsa zumaiteki atzamaiten duk. Ik ez behitu jabia sekulatzen, eta oiko bazetial ez duko lio kampun errilik beno habo un, undatzik, e, e, hor ez tekiat undatz hitz hoi. Droliadek hoi, zer da hoi. Ardura, ez duk arduraik edo ez duk uh, e, responsable izatea ekin zerbait badi ikusteko, undatzak? Erra nahi dik ez tiala uh, e, ondomena ikaso egiten hotxe. Bon, ik zerbait egiten duk, eta e, ez duk kalkulatzen ze izaten ahaldean, ez duk ikusten ze ondo homenuk egiten ahaldin. Mm ez duk kalkulatzen, äh, mm -hmm. hik ez diala bat kasu egiten. Hor mhm. eta äh, erren ahal giniok ardura den bezala, undatz gabia e berzentzialik ekin. Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Ardura duena duk eta zerbait ez inkiet dena edo zerbait asolatzen dena. Eta erraiten duk undatz gabe, bena undatza badik, ez entzun, beti gabe entzun diat ah, Ba, undatza badila, eh, bai, erra nahi duk haur bat eh, oi, handitzen nahi dei bezala. Undatza badila, bon, refleksion intartuitela, eta inteligentzia egiten nahi zua, gaisa eta... Gio hai bezala. <laughs> Beste juzioa gintzake. Bon, estik olio kampun errilik beno habo undatzik. Itxuna, itxuna, doka itxuna, itxuna, doka Utsu Eta besteago gabe gotzon barrandiaren ekilandugun hitz ordia, uskal idazliak uskal eta soizi aste juntan, apeskupu baten aipia bestiak beste bai, apeskupu bat uskal kantagintza modernuaren sustazaile izan zena frankizma, edo bai, eh, frankizma gerlan, berroita hamarkada hortan, eta jeieae nolaz bait saraz izina uskal kantagintzan zapartagarria. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko, itxumandoka kantagintzaren alde hor eh, egin zuena benetan importantea eta e, Euskarazko kantagintzaren aita pontekoa Nemesio Txaniz izan zen, ez? Abadea zen, eta Nemesio Txanizek momentu batean oso argi ikusi zuen e, Euskal Gazteriak Euskal kantagintza haintzat arze zen Europan eta munduan egiten ari zena hartu eta Euskaraz egin behar zela. Hau da, munduan zehar zabaltzen ari ziren, e, errotzen ari ziren doinuak, rokanrola esaterako, Euskaraz egin behar zirela. Ze hortutan gaude hor? Ba, nemez mila esortzion da laro eta emeretzian e, da laro bian hil, eta iruro berro eta margarren amarkadan ari gara. Mm eh? Mhm. Berro eta margarren amarkadaren amaieran konturatzen da bera, ez doka mairu baino lehen, konturatzen da egin egin behar den. Egin ditzagun e, gure hitzekin, gure hizkuntzan, baina egin ditzagun aire berri horiek, ze bestela gure gazteriak erdaraz egiten diren e, doinu horiek dantzatuko ditu. Orduan egin dezagun guk hori bera, baina euskeraz. Zen, adibide baten emaiteko? Jeiea, musik, jeie musika egiten zena, ez? Orduan berak itzuli egiten zituen, e, beste hizkuntza batzuetan orduan gehien entzuten ziren doinuak, eta eta adibidez argoitia anaiek, talde bat, argoitia e, anaiak, talde horrek ba, eh, euskaraz ematen zituen. Orduan, ba, edo, edo Budi Holly eta antzeko, antzeko kantarian, kantarien hitzak e, doinuak hartu eta kantuak hartu eta euskaraz egiten zituen, eta Erraiten da, eta niko etxart izan dela rock'n'rolla Euskal Herrian sarazi zuena bena, ez da? Rock'n'rolla, rock'n'rolla, bai, baina e, nemesio etxan izek, e, eh, bueno, rock'n'rolla, esan dezagun forma bateko rock'n'rolla, ze rock'n'rollaren astapena, bueno, batzuet blusa dela esaten dute, eta hortik eratorritakoa dela, ez? Blusa... Zer, kasu sex eta drogari gabeko rock'n'rolla igual, abade bat izan ez? E, oso aurrerakoia zen. Esan dezagun, eh? oso aurrerakoia zen emezio izabade bat izateko, eta egia da, ari zor diogula, egin batean, benetan, eh, gerora, adibidez, erromeria taldek hartutako bidea, oso oso importante izan den, Euskal Kantagintzaren zako, ez? Hartu munduan oso ezagunak ziren doinuak, eta ingelesez edo espainolez edo frantsesez eman beharrean, euskerara ekarri ez? Hori eh, akelarre edo egan edo minxoriak edo alako taldek egin duten ekarpena izugarri izan da. Zentzu horretan, ez? Eta, bueno, pues horrena aitzindaria Nemesio Txanizi izan zen. Eta Nemesio Txanizi esker, bueno, esan dezagun, Euskal Kantagintza modernidadera etorri zela, ez? Ba, Michel Labegeri ere aipatzen da, kantagintza modernoaren aitzindari bizela, baina hau ere, honek ere sekulako lana egin zuen, horretan, ez? Ikus puntuz, ez? E, mundura zabaltzen euskal kantagintza eta tradizio bati esanez ba, bai tradizioa ondo egongo da baina gure gaztek kanpokoa kanpoko hizkuntza batean egiten baldin badute guk zer egingo dugu egin behar duguna da euskeraz gure gazteek dantza desaten baina euskeraz eta ie ie agertu zen bai, bueno eta bestelako denak, zaneot, orduan dantzatzen zen guztia, ba, berak hartzen zuen eta itzuli egiten zuen eta pasatzen ziren musikariei e, eta berak ere sortzen zituen e, e, kantak e, kant zabaltzeko bai, bai, hori da. Bueno, horrekin aipaldi honekin gaurko hortan edo Segitzen dugu e, hor egon zen gero, bueno, ez doka mairuren sasoia oso importante izan zen, igual hori egun bakar baterak utziko dugu, baina hori izan baldin bada ere oso oso ezaguna, e, guri gustatzen zaigu eh, aipatzea e, kantagintzan Gabriel Arestik euki duen eh, garrantzia Gabriel Aresti Euskal Poesia Modernoaren e, aitatzat edo, ez, bera izan zela Euskal Poesia Modernidadera ekarri zuela, zuena esaten da e, eta txilardegi novela e, Aresti zergatik e, Arestiri zergaitik e, jartzen saion e, eh, adjetibo hori, bueno, ba, gehien bat bi bat e, iriria, irira ekarri zuelako literatura eta poesia. E, eta hor irudi potenteena mailuarena da, mailua lanabesa da, tresna bada helburu bat lortzeko eta mailua lor, lotzen du e, lanarekin, ez? E, industriari lotutako lanarekin. Eta gero beste alde batetik izan zen modern, modernidadearen e, eh, aitzindaria ba, jarreragatik ere bai, ez? E, arestik, idazletzarekiko, sorkuntzarekiko, sortzailearekiko, e, sortzaileak komuni, bere komunidadearekiko nola jokatu behar zuen, E, aldatu egin zuelako, ez? Eta hor, oso, oso bertzo eta poema esanguratzuak ditu, esan ez? ni naiz idazten duena. Eta idazten duena ni naiz. Ez dago bereizketarik. Ez nien naiz bat bulegoko orduetan eta beste bat e, idazten duenean eta ez ez persona bera naiz, gauza ezberdinak egiten, baina persona bera naiz. Osea, nik engaiamendua daukadana da, ni persona bezala hautatu dudalako e, nire komunidadeari ekarpena egitea literaturaren bitartez eta poesiaren bitartez, eta hori oso moderno izan zen. arte, ez tekiat, eh, arte, beste modu eginez, delako, ez tekiat, holako poesiaren gauza politak, eta ez tekiat, ze irudi politak, eta emozione politak, hola, norberak bere bulego txoan idazten duelarik, hori hautsina izan zuen, onbait? Mm, bai, bizi zuen poesiak eta sormenak Eh, aresti eta horre jarrera hori gailendu zitzaion, ez? Eta ezagutzen duten ekurrekoak diote, pues, bueno, bere herriarekiko eta egoerarekiko e, e, gertutasunak eta sentitzen zuen minak injustiziarekiko eta gertatzen zenarekiko Frankoaren diktadura, hizkuntzaren eta kulturaren jasarpene etengabea, klase, langile klasearen menpekotasuna horrek eragin ziola eriotza Eta, bueno, idazten zuenean ere, ba, egia bat esateagatik bezalako kanta bat, ez? Horra gertzen da bere jarrera, ez? ez Non esaten duen, ba, e, egin, persona bati egindak izkioken e, eh, gauzarik mingarrienak eginda ere, ena izizilduko. Ez inon, ez inolaz, ena zilduko. ez? Andrea eh, alaba bortxatzen badidate, etxea botatzen badidea badidate, gauzariko ankerrenak eginda ere, nien naiz isilduko, hori jarrera bada, ez? Yeah, eh, oso modernoa izan zena Euskal Herrian. Modernoa eta, ostia, zamatsua eramaiteko ere bai, eh, egunero, eh? Bai, bueno, oso gazte zen horregatik, ez? E, eh, e, eh, fizikoki ezin izan zuelako iraun. E, estanda egin ziolako gorputzak, ez? Hori gure lagun idazle batek esaten du aztertzeko izango litzatekeela zenba lagun gure kulturgintzaren azkeneko urteetan kulturgintzan ibili diren zenbat lagun nen eriotza izan den benetan eh, arrazoi horrengatik, ez? Herriarekiko atxikimendu, herriarekiko herriak bizi zuen e, egoerarekiko saminarengatik, ez? Zenba jente eilden benetan horregatik behar baino eh, goizago. Bai, hori da. E, baina, bueno, arestik, gero nazio borroka eta klase borroka biak ustartu zituen. Ezta? Eta hori ere nahiko moderno izan zen ze ordura arte, abertzale eta batez ere, e, izkuntza, fedea ez? eta berria hiru zutabe hoien gainean eraikiz, eraikitzen ari zen, ez? e, eh, PNV-ren eh, abertzaletasuna, ez? Eta orduan, ba, eh, berroeta marrekoa markadan e, etaren inguruko mugimenduak eta arren aurrekariak eta gero eta bera sortu, sortu bitartean horiek izan ziren zutabeak eta batzuentzat gaur egun ere oraindik oie dira, ezta? Baina, bueno, aresti e, klase kontzintzia bat zeukan eta hori adierazten zuen bere, bere bertzoetan, ez? Orduan, harri eta herri izan zen zentzu horretan ba, poema eh, liburu fundazional bat, ez? Aro bat agortu zuena eta berri bat zabaldu zuena eta gerora idatzi zuten eh, hainbat eta hainbat idazlek aitortzen diote arestiri eh, literatura eta sorkuntzarekiko jarrera euren jarrera aldaketa sor diotela asko arestiri, ez? Mm harrikin, emaiten du, e, ba esker abertzalearen lehen harrien pausat zaile izan altzitekela, nahiz e, alde hortatik ez duen beti, be, be, ez den beti begi honez ikusia ere izan. Ez, e, gainera badakigu e, orduan eske orain deitzen den esker abertzalearen esan dezagun e, katea edo kat, es, kate begiaren lehenengo begiak e, espainoltzat zeukaten Gabriel Aresti bai. Orduan ez zentzu horretan Egan nazioa eta ezkerraldea agen bai, sortze bai. hoi Hori bai, hori bai, edo igual izango da ezkerra bertzaleak hartu ziola Arestiri hori Ez alrebes, ez? Bai, bai, bueno, esan dezagun ba hori ez eh, Ez da kasualidadea, txillardegi eta aresti bat izatea novela modernoaren e, lehenengoa edo. Lehenengo novela modernoa edo berak idatzi zuela esaten da, eta gero kanonak esaten du, eta aresti izan zela poesia moderno edadera ekarri zuena, ez hori kanonak diuena. Na, bera, ez kasualidadea ere, biak ere, ba, e, bata eskerra bertzalearen eta etaren fundatzaileetariko bat izatea, eta besteak klase kontzientzia sortu izana, eskerra bertzalaren baitan, ez? E, hor, talka hundi eukizuen zuen, adibidez, ba, hemen Gipuzkoan ez dok amairu sortu zuten batzuen artean, ze ez, denen, ez denekin, Letek hasiera batean kantatzen zituen le, arestiren letrak, plagiatu ere bai, bat baino baten bat, eta Mikel Laboak ere beti kantatu zituen, eta begionez ikusi zituen Gabriel Arestiren hitzak, baina egia da, bai egon zela, ba, oskorri Gabriela Aresti eta hemengo ez dokamairuko batzuen arteko ezin ikusi bat. Bai, bai, bai, Emekakoak zer eta espainolist eta ez zer eski etiketak ezakten ziren garai batez. Ba, bueno, gure historian beti gertatu da horrela eta guk aipatu dugu beti kantagintzaren bitartez. Gure, gure, eta igual horrela funtzionatzen dugu horren, primitiboa gara, eh? sistema binarioa da beti, ez da? Orduan, gure kantagintzan ikusi dugu, ba, horreagatik hasi eta gero, horreagaren ostean irabazi genuen batalla bakarra Euskaldunok, gerora, ba, Gamboa eta harrak eta Oinaztarrak, Agarramondarrak eta Beamondarrak, e, Karlistak eta Liberalak, Abertzaleak eta Ez Abertzaleen artean Eskuindarrak eta Eskartiarrak, bueno, horrela funtzionatzen dugu Euskaldunok, e, eh, eustut? Eh, Bipolarioak dituk. Bipolarrak ara, hori da, bipolarrak ara. Bai, e, arestik uste dut hori apur bat hautsi egiten zuela, orduan deserosoa zer jente askorentzat, iruditzen zaitez. Gero, e, mitoa desera ikiz egia da, ba, adibidez, e, arestik e, emakumea emakumearen aldeko aldarririk etzuela e, gehi behar beste egin, ba, esaten dute batzuek, bere sasoiko persona ere bazen, gauza batzuetan aurreratua eta beste batzuetan, beste batzuetan ez, ez? Baina, bueno, ustut, e, eh, oso importantea dela bere engaiamendu oso, oso, oso tinkoa erdal herrian, bilbo batean, e, Euskaraz sortzeko autua, eh, eta gero jarrera bezala, sortzailei idazle batek, e, eh, kode deontologiko uki behar duen esan dezagun, ez da? Ez naiz, eh, eskuak mozten badizkidaten daten nire izenak entzen badute euskal literaturaren urrezko horrietatik, ala ere ni, naiz inon, inoiz eta inolaz isilduko. Hudson barandiaranek Gabriel Aresti jei elkiteitzen hitz roik oai Rafa Ruedak muzikatuik egia bat esatea gatik Gabriel Arestien hitzak eta eran bezala Rafa Ruedak muzikatuik Egia bat esatea gatik Alabak hil behar bazaizkik Andrea bortxatu behar badidate Etxe alurrarekin berdin du behar bazait Egia bat esateagatik Ebaki behar badidate Nik eskribitzen dudan eskuan Nik kantatzen dudan minan. zertan urrentzen den aste juntako gue utsu mandoka eskerrak gue kolaberatzale fidel dutugun Josef Karikaber, Carmen Diezmintegi baita e Charles Bidegen eta Gotzon Barandiaren nik ondoko hastiara dioziet eta be hebentik eta orduta izan ahalbezain zorion txu atiatia eta mila popot